liya'budun na wala sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi hili ndio lengo la sisi kuletwa katika huu ulimwengu na ni wajibu wetu kutenga muda na kuutumia uhai wetu vizuri katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia ndani ya Qur'ani hali ya sisi wanadamu tumeletwa katika hii dunia kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kazi zetu na biashara zetu na mengineyo ni wasila ya sisi kutekeleza lengo hili kubwa wakagawanyika watu katika dunia hii akasema Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا yule ambaye lengo lake anahitajia maisha ya dunia hana mawazo ya akhira basi yeye katika shughuli zake na maisha yake anakwenda mbio kwa ajili ya kuipata dunia ajjalna lahu fiha ma tutamharakishia kuipata hiyo dunia kwa kiwango tunachokitaka liman nuridu na pia vile vile hiyo dunia hatutampa kila atakayekuwa anafanya kwa ajili ya dunia na anakwenda mbio kwa ajili ya dunia tutampa dunia pia yule tunayemtaka lakini yule ambaye shida yake ni dunia na tukampa hiyo dunia basi afahamu ya, ya kwamba ثم ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura tutamfanyia moto wa jahannama atakwenda kuuingia akiwa dhalili na mnyonge kwa sababu yeye alipoishi katika dunia hakuwa na lengo isipokuwa ni kuipata dunia yake huyu ni mtu ambaye fikira zake ni maisha peke yake ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا na yule ambaye anataka akhera pamoja na biashara zake na kazi zake hazimzuilii kutekeleza maamrisho ya Allah hazimzuilii kutekeleza ibada ya Allah huyu anafanya kwa ajili ya kutafuta akhera waman arada al-akhira ni yule ambaye anaitaka akhera wasaa laha sa'yaha na akafanya juhudi kushikamana na yale ambayo ni sababu ya kumfanya yeye kuipata hiyo akhera ikiwa ni kuifuata njia sahihi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kulazimiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min na akawa ni mtu mwenye kumwamini Allah amejiweka mbali na ushirikina faulaika kana sa'yuhum mashkura hao ndio ambao harakati zao na juhudi zao ni zenye kushukuriwa kullan numitu haulai wa haulai min ata'i rabbik wote hawa huyu anayetaka dunia na huyu anayetaka akhera, wote hawa wanapewa. Allah anasema tunawapa katika mgao wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana atau rabbika mahdhura, na utoaji wa Allah hauna uchoyo, anampa yoyote Allah subhanahu wa ta'ala, na anampa anayemtaka. Wewe Muislamu katika huu ulimwengu baada ya kuwa umefahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba akakuleta hapa duniani ili umwabudu, unatakiwa uishi kuwa ni mtu mwenye akili, kwamba mbio zako za kuyatafuta maisha sio sababu ya kuyapata maisha, na uvivu wako katika kuikimbilia akhera sio sababu ya kutengenezekewa katika dunia yako, bali utakapokuwa wewe mawazo yako ni maisha na shughuli zako na ibada zako umezifanya kuwa ni sehemu ya ziada sio lengo kuu la kukuleta wewe katika hii dunia tambua kwamba utaharibikiwa katika maisha yako faqad rawa al-imam ibn majah wa ghayruhu min hadith abi hurairah radhiyallahu anhu amepokea hadithi ya Imam Ibn Majah na wengineo Imam Ahmad na Imam al-Baihaqi na Imam al-Hakim kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال أسمع أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه أن سيما الله لي تكسيك يا ابن آدم ايو من آدم مسلم نسيكو مسلم ايو من آدم تفرغ لي عبادتي uhusishe muda wako mwingi katika ibada yangu tumia muda wako mwingi katika kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Tenga muda wako sehemu ya kutosha kwa ajili ya ibada yangu mimi. Amla'tu mala'tu sadraka ghina tafarraqa li'ibadati, upwekeshe muda wako, uhusishe muda wako kwa ajili ya kuniabudu mimi. Amla'tu sadraka ghina moyo wako utaujaza utajiri, utakuwa ni mtu mwenye kutosheka na kile unachokipata katika riziki yako. Hautakuwa mtu mwenye tamaa na vile walivyo navyo wenzako. wa asudda faqrak, lakini pia nitakuzuilia umaskini wako usikushughulishe, umaskini wako usikutie huzuni, umaskini wako usikuone usikuonyeshe kama wewe ni mtu usiyekuwa na thamani kwenye jamii. Allah atauzuia umaskini, isiyo sababu ya kuvunja heshima yako. Lakini pia Allah atakujalia katika moyo wako utakuwa na tabia ya kutosheka, na riziki yako itakuwa nyepesi. Wa illa tafal, na kama hautafanya hivyo, hautaukwekesha muda wako kwa ajili ya ibada yangu, hautajituma kwa ajili ya kuniabudu mimi ملأت يديك شغلا أملأت أملأت يديك شغلا nitaijaza mikono yako kazi nyingi yani utakuwa ni mtu mwenye shughuli nyingi mambo yako yatakuwa mengi mipango yako itakuwa mingi kwa ajili ya kutafuta nafasi ya maisha na hautapata hayo maisha lakini pia akasema Allah katika hadithi hii walam asudda faqrak na wala sintauzuia umaskini wako usikushughulishe kama ilipokuja katika hadithi ya Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسامى للمسكينتوم صلى الله عليه وسلم نسامى من كانت الدنيا همه faraka Allahu alayhi amrahu mtu ambaye dunia itakuwa ndiyo pupa yake yeye anahitajia maisha anachoka na kugombana na watu kwa ajili ya maisha anakwenda mbio usiku na mchana kwa ajili ya maisha dunia imemshughulisha Allah tabaraka wa taala atayasambaratisha mambo yake manake mambo yatamshughulisha mambo yatakuwa mengi na atahitaji kuyakamilisha na hatoweza waja'ala faqrahu baina ainaihi na Allah atamwekea umaskini wake mbele ya macho kila akikapua anaona umaskini uko mbele yake na yeye anaogopa umaskini kuliko kifo kwa hiyo atakwenda mbio anakimbizana anaukimbia umaskini ndio wakati atakosa muda wa kukaa na watoto ndio wakati atakosa kupokea simu za ndugu zake wa karibu ndio wakati atakosa kushiriki katika mambo ya jamii, kwa sababu mambo yamekuwa mengi na umaskini uko mbele ya macho yake, na yeye anaogopa umaskini, anakwenda mbio na kufanya juhudi kwa ajili ya kuondoa umaskini katika maisha yake. walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na hiyo dunia pia anayokwenda mbio kwa ajili yake hatopata ila kiwango alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini uchoke wewe mwanadamu? Kwa nini umalize umri wako kwa sababu ya kushughulikia kitu ambacho hakina mafanikio na wewe katika akhira yako, na wala hakina mafanikio na wewe ya kupata utulivu katika dunia yako? Kwa nini uchoke na kwa nini upate tabu? Kwa nini umaskini ukushughulishe? Kwa nini usishughulishwe na lengo la kuletwa wewe hapa duniani, ukautenga muda wako kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المسلمون عباد الله tumeona katika upande wa Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza watu wako namna mbili wanaoshughulishwa na maisha na dunia na ambao hiyo ndiyo pepo yao na wengine wanashughulishwa na akhira na akhira wanafahamu kuwa ndiyo lengo lao wanafanya biashara, wanafanya shughuli zao, lengo lao ni kutengeneza akhira yao. Dunia yao sio sababu ya kuiharibu akhira yao. Hawa juhudi zao zimeshukuriwa, hawa harakati zao ni harakati njema, na tumeona kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abu Huraira, mtu atakapojishughulisha na ibada Allah subhanahu wa ta'ala ataujaza moyo wake ghina ghina nafs, utajiri katika nafsi yake, atakuwa ni mtu mwenye kutosheka, ni mtu ambaye anachokipata katika riziki yake kinakidhi haja zake za familia na maisha yake. Lakini yule anayetaka akhera, Allah atamsimamia mambo yake, Allah atamzuilia umaskini usimshughulishe. Na yule mtu ambaye anataka dunia yake afahamu ya kwamba hiyo dunia si kila anayekwenda mbio kuitafuta anaipata. Nyinyi ni mashahidi katika maisha yenu. Kuna watu tangu wameanza kufanya kazi mpaka leo bado hawajapata, na umri wake ushavuka miaka hamsini, anatafuta miaka sitini na bado hajakata tamaa, anajua atapata, na kila siku anasogea kuingia kwenye kaburi lake. Huyu ni mtu ambaye hajui kwa nini ameletwa hapa duniani hukuletwa kwa ajili ya kuishughulikia dunia, umeletwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe utakapokuwa unakwenda mbio kwa ajili ya maisha ukaacha lengo la kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu unaiharibu dunia yako, lakini pia unaiharibu akhira yako. Unakosa hapa na huko pia utakwenda kukosa. Hapa duniani utaishi na watu kwa tabu, hapa duniani utakosa utulivu na mali zako hapa duniani utakosa utulivu na familia yako, alafu akhera utakwenda kukutana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama hautajishughulisha na ibada ukajishughulisha na maisha yako, malaktu yadaika shughlan, mikono yako nitaijaza shughuli, kazi zako zitakuwa nyingi, mambo yako yatakuwa mengi lakini walam asudda faqaraka ule umaskini unaogopa mimi sintokuzuilia nitauacha umaskini ukushughulishe na tukaona katika hadithi ya Zaid ibn Thabit yule mtu ambaye dunia ndiyo hamu yake dunia ndiyo pupa yake Allah subhanahu wa ta'ala anayasambaratisha mambo yake manake mambo yatakuwa mengi shughuli zake zitakuwa nyingi alafu atamwekea umaskini mbele ya macho yake, na hiyo dunia anayokwenda mbio kuikusanya hatoipata ila kiwango alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume alayhi salatu wassalamu akasema, wa man kanat al-akhira niyatuhu, na yule ambaye akhera itakuwa ndiyo nia yake, yeye anashughulika katika biashara, katika kazi aliyoajiriwa, katika mambo anayoyafanya ya kimaisha lengo lake ni kutengeneza akhira yake, lengo lake siyo dunia. Huyu mtume anasema jamaa Allahu lahu amra, Allah atamkusanyia mambo yake, mambo yatakuwa ya chache, shughuli zako zitakuwa kawaida, mipango yako itakuwa mepesi, ulilolipanga utalifikia, malengo uliyoweka utayafikia, kwa sababu umetenga muda wako kwa ajili ya ibada na nia yako ni akhera. Allah anayafanya mambo ya dunia yasikushughulishe katika moyo wako, kama alivyosema katika hadithi iliyotangulia ya Abu Huraira, li liibadati, tenga muda wako kwa ajili ya kuniabudu mimi. Amlatu sadraka ghina, moyo wako nitaujaza utajiri. Wa sudda faqarak, na nitazuia umaskini wako usikushughulishe. Ikiwa nia yako ni akhira Allah anakukusanyia mambo yako, mipango yako inakuwa michache. Utapata muda wa kukaa na familia, utapata muda wa kuhudhuria darsa, utapata muda wa kufanya ibada, utapata muda wa kusimamia kazi yako. Lakini pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wajaala ghinahu fi qalbi, Allah atamjalia mtu huyu atakuwa na utajiri katika moyo wake, atakuwa ni mtu aliyetosheka ni mtu asiyekuwa na tamaa na alichonacho ndugu yake, ni mtu atakuwa hana husda na ndugu yake, alichopewa mwenzake yeye hakimshughulishi. Ni mtu aliyekuwa tajiri katika nafsi yake, hata kama hana mali inayoonekana, lakini ni mtu ametajirika. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa atatuhu dunya wa hiya radhima na dunia itakuwa inamjia dhalili, na yeye anachagua katika dunia kipi kinafaa na kipi hakifai, anajua halali, anajua haramu. Hiki kitaharibu dini yangu, anakiacha. Hiki kitatengeneza akhera yangu, anakishughulikia. Dunia itamjia ikiwa dhalili, nyonge, na yeye atachagua katika dunia anachokitaka. Kwa nini usishughulikie wewe ukabadilisha mtazamo wako? Kwa nini mpaka leo bado hujafikiria kwamba wangapi uliokuwa unawajua wenye pesa wenye mamlaka wenye madaraka wenye nafasi katika jamii kharaju min ad-dunya wameondoka katika hii dunia kama dakhalu kama walivyoingia katika dunia hawakuna kitu wamechukua kam taraku min jannatin wa na'im wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin vitu vingapi wameviacha wameondoka kwa nini ushughulishwe na vitu ambavyo havidumu unashindwa kushughulika na vitu vyenye kudumu tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula busara akili iliyokuwa nzuri mafanikio ya mwanadamu ni yule mtu ambaye anajenga kaburi lake kabla hajaingia ndani ya kaburi lake kaburi lako litajengwa na amalu saliha kaburi lako linajengwa na matendo mazuri kuwa ni mtu ambaye utaishughulikia akhira yako na usiwe ni mtu ambaye utapoteza umri wako kwa ajili ya kushughulikia dunia yako. Dunia itapita na dunia haidumu kwa yoyote, wa dunia dania, na dunia ni kitu dhalili, kitu kinyonge. Ndio maana anapewa kafiri, ndio maana anapewa mtu aliyekuwa na akili na asiyekuwa na akili. Dunia ni kitu dhalili, hakina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala badilisha mtazamo wako na uishi kwa ajili ya akhira yako na utekeleze lengo la wewe kuletwa hapa duniani ikiwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu sahihi alioelekeza na kufundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا تقنا اجتنابه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم